Inilah cerita misteri persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Dengan cerita Dilati Piring. kecamatan Kretek ing pinggir dalan gedhe tumuju kutha Kripik Purwokerto iku lagi rong sasi dibuka. Nanging anjreng warto kang ngandhakake menawa masakan ing rumah makan kasebut enak tenan wis sumebar ngambar arum tekan ngendi-endi. Ora mokal menawa wong padha lunga teka marani griya dahar kasebut saperlu mbuktekake bener lan orane kabar kang sumebar mau. malah sawetara pawongan padha mojar yen uenake masakan ing rumah makan kasebut ora ana sing nandingi dening sing kagungan rumah makan kasebut dijenengi griya dahar uenak tenan nanging wong-wong luwih seneng nyebut rumah makan tan kretek jalaran papane ing sakwetane kretek kira-kira 200 metran pancen strategis banget pelataran ngarep kanggo parkir tamu lumayan ombo sisih kiwolan sisih muri arupa pesawan ombo angin pati santumyu bebas ora mokal menawa griya dahar enak tenan dadi jujukan wong buru kuliner ora mung mligi mburu warking weteng nanging uga mujudake papan kanggo santai nggare-nggare ati ah tenane lah nek mung manggut lele Gramih bakar madu sate buntel rica-rica rasane rak yo mung kaya ngono kae to. Kandhane Pak Darminto. Semune mancai omongane Marsunu anake. Pecoe stu Pak. Mangsane mriku niku mboten teges kula tumut promosi lho. Lah wong kula promosi nggih mboten rasane napa-napa kok. Bapak dereng nate nyobi to. Marsunu nandesake ujare. Pokoke ngeten Pak, jos gandos. Marsunu mojar meneh karo ngangkat jempol tangan tengene. Kau yakin anggone promosi Marsunu nerusake ujare. Seminggu kepengker kula kakonco kantor sami jajan ing rumah makan ten Pak. Eh lah kok wau siang bos kula kepingin lajeng ajak kula dar siang ing riko entek golek kurang amek anggone marsunu ngalem enake masan ing rumah makan kasebut. Nining Sukanti adine marsunu nimbrung padha Pak Darminto. Semune ora percaya marang omongane marsunu. Wis rasa debat. Nek ora percaya ayo dibuktekke. Pratelane Nining Sukanti karo nyawang Pak Darminto kang sing jinglengi koran edisi Minggu. Nining sukantilan marsunu pono menowong tuane mono klebu jago dahar. Paribasane rumah makan ngendi wis nate ditelokake. Wiwit restoran gede nganti warung makan prasojo nate diampiri. Satemah menowo mung diumumi nganggo tetembungan ora bakal kengguh. Mung bayi ing wektu iki karena faktor yuswa Pak Darminto wis nyudoho pine mbedhedak Kuliner. Lantai-lantai lah aku tau sing ketiban dengkung. Oke, sok minggu ngarep tak butek ake ayo. Ngendikane Pak Darminto. Marsunulan nining sukanti sorak bareng. minggu suwene iku dino minggu esok bubar olahraga jogging Pak Darminto Budar Minto semunuga marsunulan Nining Sukanti wis padha rampung reresik awak arep nderek miso bareng-bareng ing gereja Santa Litwina sing jam keri dhewe ora terus mulih nanging bablas tumuju rumah makan tan kretek alon-alon sedan warna putih si wong papat kang disupri marsunu ninggalake gereja Santa Litwina ora langsung jujuk rumah makan sing manut gotek ngakeh masane wenak tenan nanging tumuju dalan RE Marta Dinata ngampiri Adit Adit mono pulanane Pak Darminto kang paling ditresnani Ing sakweneng acara keluarga Pak Darminto ora nate keri mesti ngajak Adit bocah lanang umur 10 tahun iku. Kawit cilik bocah lanang siswa kelas 4 SD ku pinaringan indra ke-6. Bisa weruh makhluk astral utawa bangsa ning lelembut sing mungguing wong lumrah ora kasat mripat. Ora mokal yen kadang kala salah tingkah dit kaya wong sing ora sak baene. Neng pinggir dalan ana buk dheweke asring mantuk karo guyu mesem. Semune kaya wong ameh pakurmatan. Nata. Jari ini dewe aruh-aruh uluk salam marang wong tua sing lagi lungguh tenguk-tenguk ing buk. Mungguing wong sing wis kenal adit, solah koyo mangkono wis dianggep lumrah. Biyoso ditindaki dening adit kang asring disebut bucah indigo. indigo. Tekan krio dahar wenak tenan Pak Darminto dalah rombongane mudun mobil. Nyawang kiwa tengen lokasi rumah makan Darminto gawok. Papan dahar mau pancen ning semake. Kepenak kanggo santai nginggar-inggar ati karo ngrasakake maneka masakan. Papane jembar, parkinane longgar. Ing iring tengah tinoto meja kursi sak pirang-pirang. Ing sisih jaba ana pirang-pirang gasibu ing sakduring blumbang. Pantes Marsunuan anggone ngalem nganti sundul langit, ujare Pak Darminto marang sisiane. Ing kono papane Bawiro bisa nyawang ombone pesawan ing sak pinggiring rumah makan. Sawise nyemak daftar masakan lan unjuan ing buku menu, Nining Sukanti Siyoga nulis masakan lan unjuan sing dikersake ana ing notis cilik kang diaturake dening Pramuladi. Aku krami bakar pati ndak, Neng. Ini es pamot. Ujare Adit karo Jumangkah memburi tumuju toilet. Dalan menyang toilet kudu ngliwati dapur rombong. akeh karyawan bagian sangsa podo ubek ngayai pakaryan rampung pipis adit klintong-klintong ngubengi lokasi rumah makan sing asri orang duyan cas opo-opo yomong klintong-klintong ngono wai karu nyenyawang kembang kang maneko warno jangkaya ditekan sawi jening ruangan ombo pranyoto ruangan mau kanggo nyimpen piranti kanggo keperluan mangan ono piring sak pirang-pirang ditumpuk rapi gelas maneka rupa bentuke sendok lan sak panunggalane kabeh wis siap kanggo nyugoto tamu pangan mau adit merui sesawan sing ora sak mesdine ing kono katon wewujutan gedhe dhuwur pakulitane ireng semu kawu awake sing sisih dhuwur ngliga perangan ngisor mung nganggo cawat ireng kluwus katon wulu semu klawu ing sak awake wujutan mau lungguh ing dingklik ing ngarepe ana pirang-pirang tumpuk piring resik kang mentas diasai apa wong lanang gedhe dhuwur iku kawungan kang cipta sasa ya. Pitakone Adit ing jero batine. pranyoto wong lanang mung nganggo cawet ireng klungus mau ora lagi asah-asah. Adit weruh cetha wela-wela wong lanang mau lagi dilatih piring sing mentas diasai. Sawise didilati mboko siji banjur ditumpuk meneh ing ngisor sisih tengene. Gandrik tetelo ora mung kuwi. durungnya ditumpuk meneh ing sisih tengen. piring-piring mau boko siji diidoni kaping telu yen wis didoni piring-piring mau banjur diusung metu siap kanggo dahar para pengunjung Adit banjur klepat lungani papan kasebut melayu menyang gasebu nomor papat papane Pak Darminto sekeluarga padha lungguh pesian ngenteni tekane masan sing dipesen. <laughs> Eh, cici saestu tadi Monggo pindah mawon Beten sadar mawon riki Ujari adit karo krenggosan Malah semuni dewe arep mutah-mutah Wetengi kroso munek-munek Adit bisik-bisik bloko suto Ngandake kedadian sing lagi wai Mentas diwerui Krungu jari adit kabin jegrek Roso cuwo mangkel campur dati cici Tak darmin topono marang opo sing jikandake adit baik gawe dudutan menawa pengusaha rumah makan enak tenan iki nindakake laku rapi pinuji Ngingu pesugihan wujud gendruwo kang tugasin dilatih lan ngidoni piring-piring sak burunge kanggo nyugoto tamu. agan Pak Darminto ngutus Bu Darminto menyang kasir sak perlu bayar masaan sing wis kebacut dipeset senajan durung dirahapi karena pancen lagi dimangsa Pak Darminto dalah keluargane ninggalake papan kono ing jero mobil piambae ngendika bisa wae mar enak e masaan ing rumah makan mau karena luwih Disik piring-piringe didilati lan ditoni dening makuk alus ingon-ingone. Pancen mungguing wong awam babakan sing kaya ngono padha ora ngerti. Mal sunura semaur. Mung nyawang mengarep semunu isin. Jer babakan ngono iku dheweke babar blas ora apa Ngerti yo masane ing rumah makan mau rasane enak tenan yo mergo chef utawa juru masake peng-pengan Iki cerita kanggo jimatres-jimatres kabeh. Salam Cimatres, salam misteri. Au.